Oh yeah, oh yeah, Bitches lieben immer ja. Deshalb bist du tief im Innern sauer, so wie Center Shocks im Penthouse-Block. Flippen sie aus, als würden sie Brad Pitt sehen. Ja. Wollen mit mir Sextapes drehen, ja. doch ich muss ins McFit gehen. Ja. Wie hört die Sonne scheint, Mr. Perfect ist da. Pardon, was sag ich da? Mr. Universum ist da. Fresh wie Wind, Brisen, du schreibst Texte über Sinn. Krisen, ich fahr die Pin, Schiene und abzuwinden. Diese letzte Mal einen Traum gehabt von Jennifer Lopez. Hat mit dir Postex, mit dem Booty, der so glänzt wie ne Rolex. Irgendwann krieg ich sie. Ich schwör, dir, bummt sich die Freitag. Mit zwei Jungs in meinem Maybach. Macht es Rums wie Jamaika. Und jede Stadt auf unserer Tour wird gekillt, weil das Anspann meines Bizeps als Natur. Gewalt gilt. Es ist Gangster Gangsterboss, aka. Der zahlreiche Kurnehmer breiter als der. Und den Rest kennt ihr. Yeah. Sag mal, siehst du nicht die Zeichen, wie Teenie-Bitches kreischen? Ich liebe diese Scheiße, oh yeah. Ich wollte Stage diven, Brudi, doch der Bauch ist zu groß. Jetzt laufen die Shows, oh yeah. Und alle Fans schreien. Mon Frère, mein Opa kam im Boot her. Ich halte den Ballermann an deine Schläfe und sag jetzt, wer Not wär. Yeah, ich häng bis Mitternacht ab in dieser Kifferstadt. Kein Plan, wie spät es ist, mich blendet dieses Ziffernblatt. Summer, der Hammer, der Killer, der Fresser halten, sitzen bleiben. Meine Raps sind richtungsweisend, deine Raps sind richtig scheiße. Ich habe eine klitzekleine mit große Sucht nach Geld. Jacke Gucci, Duft, Chanel. Es ist die Flugmaschine, der großverdienende Coca-Dealende ne Jam. Ihr wollt ficken mit dem Jeep, geht und holt mal lieber die Gang. Ich fühlte, ha, ihr haltet die Fresse, wenn der König rappt. Danach fick ich eure Mütter, Versöhnungsex. Und ich rede nicht von Schweinereien, wenn ich dir sag, vom Bett bin ich wie gleich gehe. Mit mir kommst du leichter rein. Tinnitus im Ohr steig ich zum Siegeszug empor. MAJ und Summer, du willst mit uns fliegen, komm an Bord. Ey, yo, ich klatsche deinen Leibwächter, denn dieser Body ist ein Eyecatcher. Oh yeah. Ey, jetzt kommt der sportliche Wenger, hinter mir eine Armee voller korsischer Kämpfer. Oh yeah. Und alle Fans schreien.